สักกตวามุทธรัตนังโอสะทังอุตมังวรังยิตังเดวามนุสานังบุตเตเจนะโสตินา นาสันตุปัตตวาสเมดุขาวุปัสเมนตุเตสักตวาธรรมรัตนังโอสะทังอุตมังวรังปาริราหูปัสมานังธรรมเตเจนะโสตินา นาสันตุปัตวาสเมพยาวุปสเมนตุเตสักกัตวาสังขารตนัง โอสะทังอุตมังวรัง อาหุนยังปาหุนยังสังคเตเจนะโสตินา นาสันตุปัตวาสเมโรกาวุปสเมนตุเต